لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما أمرنا الله بذلك في محكم التنزيل ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أنه من الخصال الطيبة ومن الصفات الفاضلة التي مدح الله تعالى التي مدحها الله تعالى وأمر بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم وجبل الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليها صفة النصيحة النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له وهي كلمة جامعة تتضمن قيام تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وقولا وفعلا وأولا وأول وأول النصح أن ينصح الإنسان لنفسه أن ينصح الإنسان نفسه فمن غش نفسه فقل ما ينصح لغيره وضد النصيحة هي الغش والغش هي عدم إرادة الخير لل... هو هي عدم إرادة الخير للغير فالنصيحة من الحصان المحمودة هي صفة المرسلين إن الله تعالى ذكر في القرآن في عدد من المرسلين أنهم من الناصحين قال جل وعلا عن نبيه نوح عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وقال عن نبي الله هود عليه الصلاة والسلام أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وقال عن نبيه صالح فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وقال عن شعيب فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنصح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الناس حتى إنه يقول في في خطبته إن الصحابة شهدوا له في خطبة في خطبته في حجة الوداع لما قال إنكم ستلقون ربكم وسائلكم عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت وصدقوا رضي الله عنهم وأرضاه لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ما من خير إلا قد دل الأمة عليه وما من شر إلا قد حذر الأمة منه وإن النصيحة من علامة الإخلاص قال, قال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله فالنصيحة هي عنوان الإخلاص وقال جل وعلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ووصفت التوبة وأمر الله تعالى بالتوبة النصوح فوصف التوبة بأنها التوبة النصوح التوبة النصوح ومعناها التوبة الصحيحة التي ليس فيها التي ليس فيها خرق ولا ثلمة أي ليس فيها الغش غش الإنسان لنفسه فإن من تاب وفي قلبه النية أن يعود إلى الذنب فلم يمسح لنفسه فإن الله تعالى مطلع على ما في قلبه فإن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه ومن أجل هذه الأوصاف الحميدة في النصيحة جاء الأمر بها حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في كلمته الجامعة حصر الدين في النصيحة فقال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على النصيحة فقال جرير بن عبد الله البجلي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره, ويكره لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم وذكر النصيحة للمسلم أنها من حقوق المسلم على المسلم ففي حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس, وإذا عطس فشمت الله فحمد الله فشمته وإذا مرض فأده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم فهذه, فهذه الأوامر والمدائح التي جاءت في النصيحة تتضمن منا أن نقوم بها من أجل مصالحنا الدنيوية والأخروية وخاصة ما جاء في حديث تميم الداري أن الدين النصيحة وهذا من أساليب القصر فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس في الدين شيء إلا النصيحة وهذا يدل على جماع الخير الذي في النصيحة فالتقوى من النصيحة الإيمان الإيمان أولا وآخرا من النصيحة والاستسلام لله من النصيحة والتقوى من النصيحة والإحسان من النصيحة فهذه أمور الدين كلها فنسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق وأن يجعلنا من الناصحين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يوم مسلمين نايمك نسيها kuma ina yi ma kaina nasiha kan mu ji tsoron Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da tsoronsa a cikin ayoyi na alkur'ani masu yawa sannan ina jawo hankulan mu ga baki ɗaya ya zuwa ga wata sifa daga cikin sifofi kyawawa sifofi waɗanda addini yake son su kuma ya umarni da su wannan sifa ita ce sifan nasiha nasiha abadda take nufi kalma ce ta larabci wadda ta tattara ma'ana mai yawa ma'anarta nufin alkhairi ga wanda kake yin nasiha a gare shi kishiyar nasiha shine algus wato shine rashin rashin nufin alkhairi ga mutum ga waninka farkon wanda mutum zai yi ma zai yi ma nasiha shine kansa domin duk mutumin da bai yi ma kansa nasiha ba to ba zai iya yi ma wani nasiha ba nasiha ga kai shine mutum tsakaninsa da Allah ya yadda da Allah ya miƙa wuya ga Allah domin idan bai haka ba ya yi makansa algus domin abin da zuciyarsa take gaya masa wanda Allah ya wanda Allah ya gina asalin halittarsa a kai shi ne Allah gaskiya ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni kuma Allah maɗaukakin sarki zai yi hisabi dukkan zuciya tana karkata ya zuwa ga wannan gaskiya to duk mutumin da ya take ma zuciyarsa wannan sani ya take sanin da yake ya sani wannan ya cuci kansa bai yi ma kansa nasiha ba don haka musulunci da imani shine farkon nasiha da mutum zai yi ma kansa yana daga cikin nasiha mutum ya tuba tsakaninsa da Allah tuba na gaskiya don haka ne Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu Tubo ilallahi Allah taubatan nasuha ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba ya zuwa ga Allah tuba na nasiha tuba taubatan nasuha wato ita ce tubar da take babu algus a cikinta to yin tuba wanda yake mutum ya san da gaske ya cuci kansa kuma yana neman yafiyar Allah amma a cikin zuciyarsa yayin da yake wannan tuban yana niyyar cewar zai sake komawa sako to wannan ya cuci kansa domin bai yi wa kansa nasiha ba bai yi tuba na nasiha ba na haka tuba na nasiha shine wanda mutum zai san hadarin zunubi kuma ya san cewar Allah madaukakin sarki yana ukuba kai. saboda wannan sani yayi nadama akan abin da yayi ya nemi yafiyar Allah ya nemi gafararsa ya nemi afuwarsa sannan kuma ya yi azama a cikin zuciyarsa sha ba zai sake komawa ya zuwa ga wannan sabo ba to wannan shi ne wanda ya yi tuba na nasiha kuma ya yi nasiha ga kansa ita wannan nasiha sifa ce wadda Allah maɗaukakin sarki yake santa don haka Allah ya sifanta annabawansu da ita ya gina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kanta. Allah ya faɗa akan annabawa tuli akan cewa suna da wannan sifa ta nasiha suna cewa muna suna ce ma mutanensu muna yi muku nasiha domin dukkan annabawa idan suka zo ba abin duniya suke nema ba ba shugabanci suke nema ba ba mulki suke nema ba suna neman alkhairi ga mutanensu ne suna neman tsirar mutanensu ne saboda abin da Allah ya ba su na sani wanda mutane ba su sani ba sun san abin da Allah ya tanada na ukuba ga wanda ya kafirce masa ya saba masa don haka suke kaunar mutanensu su zo ya zuwa da bautar Allah idan ba nasiha ba me zai sa a ce annabin Allah Nuhu ya yi shekara dubu ba hamsin yana ta kiran mutanensa akan su ba da gaskiya amma waɗanda suka ba da gaskiya ba su kai yawan masu cika kwale-kwale ba iyakar waɗanda suka yi imani da shi kenan a shekara ɗari tara da hamsin idan ba wanda yake mai nasiha ba babu wanda zai tsaya ya dage a haka domin duk wanda ba shi da nasiha idan ya yi sau ɗaya ko sau biyu sai ya watsar domin yana ganin domin nufinsa ga alhairi ga waɗanda yake kira ba tataccen nufi ne, ba kuma tsarkakakke bane ba na gaskiya bane to haka dukkan annabawa za ka gani in kana karanta sirarsu za ka ga sun yi nufin alkhairi ga mutanensu har sahabbai a barban kwana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu za ku haɗu da ubangijinku kuma zai tambaye ku a kaina me za ku faɗa suka ce mun shaida ya rasulallah cewa ka isar da sako ka idar ka cika amana kuma ka yi nasiha haka ne sun yi gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah ya cika amanar da Allah ya bashi kuma ya yi nasiha ga al'umma yana daga cikin nasiharsa yake cewa ni ina rike da maɗauran kwarjallan kowanne daga cikinku ku kuma kuna cike mun za ku fada cikin wuta kowane ɗaya daga cikinmu annabi sallallahu alaihi wasallam kokarinsa da nufinsa kada wani ya halaka shi yasa da Allah ya ce Allah zai bashi bai ma faɗa abin da zai bashi ba saboda girmansa ya ce Allah wala saufa yautika rabbuka fatarda Allah zai baka har sai ka yarda ya ni kuma ba zan yarda ba ya zamanto akwai wani daga cikin al'ummata da zai dawwama a cikin wutar jahannama wannan shine matukar nufin alkhairi wanda Allah maɗaukakin sarki ya gina annabi sallallahu alaihi wasallam kai, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarci yi umarni ga nasiha har ma yace addinin gabaki ɗaya nasiha ne wato kamar babu wani abu a cikin addini in ba nasiha ba kuma haka ne dukkan al'amuran addini idan ka duba su nasiha ne nufin alkhairi ne nufin alkhairi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce addini nasiha ne sahabbai suka ce gawa domin ita nasiha ana yin ta ga wani ne domin ba sifa ce wadda take kasira take tsayawa akan mai yin ta ba sai ko kan kanka ba za a ce wani mai nasiha bane sai dai a ce wani mai yi ma kansa nasiha ne to san da suka ce gawa sai ce ga Allah da littafinsa da manzansa da shugabannin musulmi da kuma gamagarin musulmi kuma ya yi har baya a yake masahabbai kamar yadda jarir ibn abdullahi bajali ya ce na yi mu baya a gamanzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kan tsaye da sallah da ba da zakka da yin nasiha ga kowane musulmi kuma daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi akwai cewar idan ya nemi nasiharka ka yi masa nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi abubuwa shida ne idan ka haɗu da shi ka yi masa sallama idan ya gayyace ka ya zuwa ga cin abinci ko walima ko wani abu wanda yake na farin cikinsa ka amsa gayyatarsa idan ya nemi nasiharka ka yi masa nasiha idan ya yi atishawa ya gode ma Allah to ka ce masa ya ka gaishe ka gaishe shi da cewa Allah ya maka rahama idan ya yi rashin lafiya ka je kai masa dubiya idan ya mutu ka bi jana'izarsa waɗannan su ne haƙƙin musulmi akan kowane musulmi daga ciki ya ce idan ya nemi nasiharka kai masa nasiha wato kada kai masa alhus kada kai masa dungu kada ka ki bayyana masa abin da yake ne kasan tataccen alkhairi to musamman mu yanzu mun fuskanci abu wanda yake gagarimi muhimmi a cikin wato yanayin zamantakewar shi shine zaɓen shuwagabanni. a cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗanda ya keɓance su da haƙƙin nasiha tare da cewa suna cikin musulmi ga baki ɗaya amma ya keɓance su ya ce wato shugabannin musulmi shugabannin musulmi su ne malamai da kuma jagorori na siyasa jagorori na al'umma kamar yadda malamai suke faɗa al'umara'u wal ulama to yin nasiha a gare su shi ne wato a nufi alhairi a gare su kada a yi musu algos kada a yi musu algos kada a cuce su yana daga cikin yi musu nasiha a gaya musu gaskiya don haka waɗanda suka zamanto sun tsaye da kansu akan neman jagorancin al'umma nasiha dole mu musu nasiha kan mu nuna musu muhimmancin wato su nufi Allah kuma su akan kansu su yi nasiha yin nasiha gare su shine mu ce musu su kansu su yi nasiha wannan yana da muhimmanci domin mun san al'adar shugabanci da al'adar siyasa a cikin shekarun nan tun da aka fara siyasa a shekara ta 1999 abinda ya zamanto al'adar siyasar ƙasar nan shine siyasa ake yi domin maslahar kai domin biyan buƙatar kai kamar yadda mutum yake kashe jari domin ya samu riba ya samu kudinsa su dawo tare da riba to haka mutane suke sayar da gidajensu sai da kadararsu su zuba kudi maƙudai domin me domin sun san abin da duk suka sa za su dawo da shi ga kawo kansu shi ya sa waɗanda suke dokokin babban abin da yake gabansu abin da zai kyautata musu abin da zai yawaita albashinsu abin da zai yawaita abin da suke samu abin da zai sa su ne kaɗai idan an samu damar aiki su za a bama yanzu aiki ba a duba wanda ya cancanta ba a duba wanda yake mai ilimi mai basira mai sani sai dai a rarraba mukamin a tsakanin waɗanda suka zamanto sun yi hankolan samun wannan to duk ba don komai ba sai don saboda masu yin masu neman mulkin ba sa yi ma kansu nasiha ba sa yi ma wanda za su zaɓe su nasiha don haka babban abu musamman ga musulmi muna kiran 'yan siyasa kan su tsaya su zamanto masu nasiha ga al'umma yin nasiha ga al'umma shine yin nasiha ga yin nasiha ga al'umma shine yin nasiha ga domin Allah ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce yin nasiha ga gamagarin musulmi shine ka nufi alkhairi ga gamagarin musulmi ba nufin alkhairi bane ga jama'a ga baki daya da zamanto tunanin mutum shine tunanin kansa da 'ya'yansa kawai da wanda suke na kusa da shi da kuma duk wanda zai taimaka masa akan biyan bukatarsa yin nasiha ga gamagarin musulmi ga kowa da kowa shine ka duba halin da suke ciki muna fa cikin tsanani a cikin wannan al'umma mutane in ka tsaya ka duba sha'anin harkar lafiya kawai yanzu mutane da sauran kasashe muna gani ba fin mu'azziki suke ba sun yi ma 'yan ƙasar su gata wankin kodan nan da yake gagarar mutane da dama idan ka je inda ake wankin koda hankalinka zai tashi kaga mutum yana cikin tsanani ya kasa mallakar abin da za a yi masa a wanke masa koda ga kasashe nan sun yi wannan abin ya zama to inda kai dan kasa ne za a yi maka a kyauta kuma ba wai ba a da kuɗin da za a yi ba saboda waɗansu kaɗan sun tattakura kuɗin sun mayar da shi nasu sun su kaɗai ba kuma nasu tare da waɗansu ba to wannan babu abin da ya kai algos ga al'ummar musulmi irin wannan ana cikin talauci mai tsanani mun kasa yi kanmu nasiha shugabanni suna da haƙƙin yin nasiha ga al'umma amma banda ma sauran banda ma shugabanni mu akan kanmu lalle mu tashi mu nasiha akan sha'anin abin da zai yaye mana talauci abubuwa da dama Allah madaukakin sarki ya sanya na sha'anin zakka da wakafi da sadaka da taimakon juna da ɗaukar nauyin yan uwa da ɗaukar nauyin makwabta da kyautata musu da shiga cikin abin da zai yaye musu da kuma inganta abin da zai kawo wato zai kawo wadata ta hanyar ilimi da sana'a amma duk mun watsar da wannan hatta mushkilar almajirci da ake fada da muke gani da take cikinmu yara suna yawo suna gararan ba wajen miliyan uku a kano su ne suke yawo suna gararan ba ba ilimi babu dalilinsa ka ga yaro ya zo yana yawo shekara takwas amma ko izifi ɗaya bai yi ba rayuwarsa ta tafi bai sami ilimin alkur'anin ba bai samu sana'a ba har ta kai ya zuwa har ta kai yanzu fadan coci fadan kirista shine ya fito da tsarin wai cewa zai ilmantar da almajirai miliyan goma zai ba su ilimi na zamani da sana'a ina gwamnatocinmu suke ina cibiyoyinmu suke ina masu kudinmu suke ina nasiha ga gamagarin musulmi ina nasiha ga gamagarin musulmi ta yaya za a yi coci ta ɗauki almajirai ta koya musu ilimi ba ta mayar da su kirista ba ko musulmi ɗaya ne muka bari ya zamanto kirista mun ha'inci Allah mun yi ma Allah algus mun yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa algus sallallahu alaihi wa sallam algus da sauran mumini don haka lallai yayin da za mu nemi zaɓen shugabanci domin haƙƙi ne wanda yake a kanmu, yi makanmu nasiha yi makanmu nasiha shine mu nemi mu zaɓi wanda yake muka san zai yi ma al'umma nasiha wanda muke kyautata san zai yi ma al'umma nasiha wannan shine wajibin mu ijtihadi ne zaka kada kai bisa san rai domin amana ce Allah ya ba. kada ka cuci al'umma domin maimaita wannan maimaita wannan al'ada na yin siyasa domin maslahar duniya domin an baka wani abu ba tare da duba abin da zai zamanto nasiha ga al'umma ba shi ne zai ta maimaitawa mai ta samun baragurbin shugabanni wanda za su rinka yi ma al'umma alkus matsawar kuma shugabancinmu zai zamanto irin wannan ne to kada abin da muke tsammanin fa za a samu na wato kawar da talauci da inganta lafiya da inganta rayuwar al'umma wannan abin ba zai tafi ba domin waɗanda ba su da nasiha idan ma sun fitar da kuɗin na gwamnati domin a aiki da shi to abinda zai sanya su su zaɓi abinda za a yi maslahar kansu ce ba maslahar al'umma ba ko aiki ne za a yi farkon abinda za su duba sai ne su ga abinda za su samu shi ya sa ba sa fitar da kuɗi ga makarantu ga yi ma malamai horo wanda za a inganta ilimi amma sai a fitar da kuɗi ga abinda za a narka maƙudan kuɗi akan abin da za a zo a yi ba a san abin da aka ware ba a san abin da aka sace ba domin ba za a gani a ƙasa ba duk wannan rashin nasiha ne to idan ba mu tsaya mun yi kanmu nasiha ba akan wajen zaben shugabanni mun zaɓi wanda muke kyauta da zato kan cewa shi ne zai yi nasiha kuma mun yawaita addu'a mun yawaita addu'a mun yawaita addu'a domin rahamar Allah ce Allah ya ba mu shugabanni na gari idan Allah yana son al'umma da rahama sai ya ba su inganci sai ya ba su sai ya ba su shugabanci ingantacce kyakkyawa saboda shi shugaba inuwar Allah ce a bayan kasa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inuwa ko rahma ce dan haka babban abin da zamu yawaita mu yi ta addu'a sannan kuma mu yi mu nasiha kada mu yi mu alhus kada mu yi makan duk wanda ya san kan cewar shugaba bar gurbi wanda yake zai zo ya mayar da dukiyar al'umma dukiyarsa ce ba dukiyar al'umma ba duk wanda ya san cewa wannan zai yi ya cuci kansa ya cuci al'umma mu kiyayi yi ma al'umma algus domin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ni nasiha ya zuwa ga gama garin musulmi baki daya Allah ya mana jagora Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a cikin alkur'ani inna allaha wa mala'ikatahu na 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن آل النبي الطيبين الطاهرين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين المسلمين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين آمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين آمين. اللهم أعنا ولا تعين علينا آمين. وامكر لنا ولا تنكر علينا آمين. وانصرنا ولا تنصر علينا آمين. واهدنا ويسر الهدى لنا آمين. وانصرنا على من بغى علينا آمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين آمين. لك شكارين آمين. لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا آمين. واستجب دعاءنا آمين. واسلل سخيمة قلوبنا آمين. اللهم اشف مرضانا آمين. اللهم اشف مرضانا آمين. اللهم اشف مرضانا آمين. اللهم ارحم موتانا آمين. وانصرنا على من عادانا آمين. وعاف مبتلانا آمين. يا أرحم الراحمين آمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Now, waya a to ai ba kai mai sai ruwan